일단 모든 것이 all of the old has gone. 이 이전의 모든 것들이 사라졌습니다. And the new has come. 그리고 새로운 날이 왔습니다. We stand before you as new creation. 한 저희가 새로운 피조물로 주님 앞에 서 있습니다. For this day is a new day. 오늘이 주님 앞에 새로운 날입니다. So we ask that you do a new thing now. 하나님 주님께서 새로운 일을 행하여 주십시오. Lord, we ask that you do a new thing now. 우리 안에 새로운 일을 행하여 주십시오. Let there be no barriers. 어떠한 장애물도 생기지 않도록. As the kingdom of God comes to this earth. 하늘 나라가 이 땅 가운데 임하게 될 때. Especially right here. 하나님 지금 이 강의실 안에 임하여 주십시오. Especially into our hearts right now. 그리고 우리의 마음 가운데 지금 임하여 주십시오. Lord, not later, but right now. 하나님 후회가 아니라 지금 당장. Not yesterday, but right now. 어제가 아니라 오늘 오늘 당장. Right now, Lord God, we need you. 오늘 당장 주님이 필요합니다. Not tomorrow, not 10 years from now. 내일이 아니라 10년 후가 아닙니다. It is today that we need you. 하나님 오늘 주님을 필요로 합니다. So we ask your kingdom come right here. 그래서 주님의 나라가 임하기를 저희가 기도합니다. We pray all of this in the name of Jesus. 이 모든 것을 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Amen. Amen. Can we turn to the person next to us? 옆에 있는 사람에게요. And 보시면서 say, I love you. 사랑한다라고 얘기하세요. Look them in the eyes and say, 눈을 바라보면서 and smile at them and say one of the nicest thing you could possibly say to that person. 그리고 웃으면서 할 수 있는 가장 좋은 말을 옆에 있는 사람에게 해주세요. Anybody sleepy today? Oh. 예, 혹시 졸린 사람 있어요? This morning, 잠 오는 사람 있어요? Two people. Okay, let's pray. 예, 기도할게요. Spirit of God, invade our hearts, invade our minds, invade every sleepy cells in our cells and thoughts in our bodies. 하나님 우리의 몸 가운데 우리의 생각 가운데 주님께서 침입하여 주시고 주님께서 사로잡아 주십시오. Awaken us so much that we could taste heaven. 우리를 깨워 주셔서 하나님 우리가 하늘을 맛볼 수 있도록 도와주십시오. We could see and hear heaven. 그래서 우리가 하늘을 듣고 우리가 하늘을 볼 수 있도록. We could touch the kingdom of God. 그리고 하나님의 나를 저희가 만질 수 있도록. And there be powerful experience of kingdom of God right now. 그리고 지금 당장 하늘나라의 그 강력한 경험을 할 수 있도록 도와주십시오. Nothing, nothing can get in the way of God coming and invading this place. 어떠한 것도 하나님이 오시는데 방해가 될 수 없습니다. Not even sleepiness. 어떠 졸음도 방해가 될 수 없습니다. So we thank you. This is, this is exactly what you're doing right now. 주님께서 당장 역사하고 계신 것에 대해서 감사드립니다. In Jesus name. 예수님의 Amen. 이름으로. Amen. Amen. Even if you're sleepy, God's going to invade you anyway. So it's okay. 그래서 여러분이 졸릴지라도 하나님이 지금 당장 여러분에게 오실 거예요. You know, let me just say one thing, conclude. 그래서 한 가지를 제가 뭐 이제 결론적으로 먼저 말씀을 드리자면 about culture. 문화에 대해서 말씀드릴게요. Say this is a person A, person B. A라는 사람이고 B라는 사람이에요. And this is a I feel like a professor this morning. 예, 오늘 아침은 제가 좀 교수님처럼 하고 싶어요. Um, person A in, per, uh, in culture A, person B in culture B. 예, 그래서 A라는 사람은 이제 A 문화에 있고 B라는 사람은 B 문화에 있어요. So this is what we want to do. 이, 저희는 이렇게 하고 싶은 거예요. We want to be this people. 저희는 이러한 사람들이 되고 싶은 거예요. We want to love these people so much that we want to cover them all. 예, 너무 사랑해서 모든 사람을 다 덮고 싶은 게 우리의 You will 마음입니다. never understand the cult, all the cultures of the world. 전 세계는 모든 문화를 다 이해할 수 없어요. Even if you go to every nation in the world. 전 세계는 모든 나라에 들어갈지라도 그렇게 할 수 없어요. 그래서 적어도 그 나라의 문화를 이해하기 위해서는 적어도 2년 이상을 살아야 합니다. 예, 2주를 방문하는 게 아니라 예, 그렇게 할 때는 여러분이 그 문화를 이해한다고 말할 수 없어요. 그냥 맛보는 정도죠. 예, 그래서 여러분이 미국 할렘에 들어갔는데 캘리포니아 갔어요. 샌디에고를 갔어요. 그게 모든 미국의 문화라고 말할 수 없어요. When you go to Michigan where we are, that's not the, all the culture of US. 미시간도 여러분이 갔다고 해서 그게 모든 미국 문화를 이제 보여준다라고 말할 수 없어요. 한 적어도 5년 to understand the culture of US. 늘 살아야지만 미국의 문화를 안다라고 얘기할 수 있습니다. But there's one thing that we can do. 하지만 우리가 할 수 있는 한 가지는 있어요. We don't. We will never know all the cultures, 모든 문화를 우리가 다 알 수는 없지만 but we could love every culture. 모든 문화를 사랑할 수 있습니다. And this is what we want to do. We 그래서 want 저희가 하고 to 싶은 love 게 these 이거예요. people. 이 사람들을 저희는 다 사랑하고 싶습니다. And the way to do it is to start. This is this is me. 이게 is to 저예요. move. 그래서 이- 옮겨갑니다. And this is person B. 그리고 이게 B라는 사람이에요. The comfort zone 안전지대에서 나오라 그랬죠. is moving. 안전지대가 점점 넓어지고 있는 거예요. Eventually, this is 근데 our 결국에는 comfort zone. 이 전체가 안전지대가 되는 거죠. We're moving so fast into these cultures. that 이 we- 문화에 the whole. This used to be such so difficult culture for a person being. 예, 이 A라는 문화가 B라는 사람에게는 너무 어려운 문화였어요. But because of the tension, because the people of this A group interacting with these people were moving so much. 하지만 A라는 문화와 상호작용하고 그 안에 갈등도 있고 긴장도 있으면서 오히려 우리 안전지대가 확장되어 나가는 거죠. So we have to go into the area of learning zone. 그래서 우리가 이제는 배움의 영역으로 들어가야 합니다. 그리고 그 배움의 영역 안에 텐션이 있어요. 긴장이 있어요. 사람들은 긴장 관계, 갈등 관계를 싫어합니다. 그냥 이게 편안한 자리에 있는 것을 원하죠, 사람들은. 똑같은 언어와 똑같은 음식을 먹고 싶고. How do you eat those kind of food? 그래서 김치 냄새 맡으면 어, 어떻게 그런 걸 먹어? You know, when I first smelled cheese, I thought, oh, how can you eat cheese? 치즈를 처음 맡았을 때는 어, 어떻게 치즈를 먹어? But now I love kimchi and cheese. 근데 지금은 김치도 너무 좋고 치즈도 너무 좋아요. Uh, Don't settle for what you have right now. 여러분이 지금 현재 갖고 있는 것에 대해서 안, 그냥 이렇게 정착하지 마세요. Different then you right now thank that person that they are different. 여러분과 다른 사람이 있는 것에 대해서 다름에 대해서 여러분이 감사하세요. Yeah, thank them because of the differences. 그 다른 점으로 인해서 감사하십시오. There's a beauty in the difference. 그 다름 안에는 아름다움이 있어요. 그렇게 할 때 우리가 배울 수 있어요. And so this is what we want to do. We want to be able to love as God loved the world. 그래서 하나님이 이 세상을 사랑한 것처럼 저희도 사랑하고 싶습니다. And most important thing about culture. 그리고 문화에 대해서 가장 중요한 것은 is the people. 그 사람들입니다. Love the people in that culture. 그 문화인은 사람들을 사랑하세요. And you will transcend through every cultural barriers. 그럴 때 여러분이 모든 문화의 장벽들을 뛰어넘을 수 있습니다. Universal language. 예, 사랑은 전 우주에서 공통 어입니다 you know, when I look at your eyes, I can see that some of you, you love me so much. 예, 그래서 제가 눈을 이제 눈빛을 바라볼 때, 아 정말 사랑하고 있다라는 것을 제가 볼 수 있어요. 어떤 사람들은 love me too much. 어떤 사람들을 너무 사랑해요. It is love that I get touched by. 예, Not 사랑을 how much you understand about me. 저에 대해서 얼마나 이해하고 아느냐가 저를 움직이는 것이 아니라 나를 얼마나 사랑해 주느냐에 따라서 제가 움직이죠. Uh, It is the love that's going to move the nations. 사랑이 열방을 움직일 수 있습니다. It is a love that never fails. 사랑만이 실패하지 않아요. It is love that perseveres through everything. 그리고 사랑만이 모든 것을 극복할 수 있고 인내할 수 있습니다. Love covers multitudes of sins. 그래서 사랑이 허다한 모든 죄를 덮을 수 있어요. Love covers multitudes of differences. 그리고 사랑은 허다한 그 다름을 또한 덮을 수 있어요. 그 모든 것을 뛰어넘고 극복할 수 있는 것은 하나님의 사랑입니다. 그래서 so, 그렇게 이제 이야기를 했기 때문에 You know, I looked at this yesterday. 어제 제가 이거를 봤어요. Outreach fees due today. 오늘 아울리치 재정을 다 완납해야 되죠. This Wednesday? Yes. Anybody needs to pay the outreach fee? 아울리치 재정을 더 내셔야 되는 분들? Oh, a lot of us. Okay. 예, 많은 사람들이 있습니다. 오늘 다 완납하셔야 돼요. I want to talk a little bit about um, fees. 그래서 제가 Before we begin. 예, 그 fee에 대해서 먼저 좀 얘기를 하고 싶습니다. Good morning. 예, 안녕하세요. Um, you guys know Solomon, right? 솔로몬 왕 다 아시죠? Yeah. 이 Yeah, he's a good guy. 예, 좋은 사람이에요. In the Bible, um, Solomon, God came to Solomon in a dream. 예, 성경에서 하나님은 솔로몬에게 꿈으로 나타나셨습니다. And uh, God said, Solomon, whatever you want, I will give it to you. 그리고 하나님이 솔로몬에게 너가 무엇을 원하든지 내가 다 주겠다. The Bible says Solomon 그리고 성경에서 솔로몬 너가 무엇을 원하는지 내가 다 주겠다. Now today, right now, 너 오늘 God came to you 하나님 said, 오셨어요? 이름이 뭐예요? Oh, praise. Okay, that's right. So easy. Praise, praise. If God came to you right now, praise. Whatever you want, I will give it to you. So praise. 너가 무엇을 원하는지 내가 주겠다. What would you say? 그럼 뭐라고 얘기할 것 같아요? Think about it for 10 seconds. 10초 동안. Nolan, God says. the land. I want to give you everything. What do you 내가 want? 모든 것을 다 주겠다. 그러면 무엇을 원하느냐? The one thing. 한 가지. You choose. 골라라. 음? So think about this 10 seconds. 한 10초 동안 생각해 보세요. 하나님께서 지금 형제 이름이 뭐죠? 김유정. 유정? 유정. 하나님께서 지금 나타나셔가지고 유정 원하는 게 뭐냐? 내가 다 주겠다. So if God comes and asks you, don't you whatever it is, I will give give it to you. What would you ask? 한번 생각해보세요. Think about it. What would you ask for? 무엇을 구하겠어요? What would you ask for? Beautiful Beautiful wife. 아름다운 아내. How many are single here? 예, 여기 싱글이신 분들. Watch, 여기 다 있잖아. They're all here. Amen. What would we ask for? 예, 무엇을 구하시겠어요? And I believe it's not only to Solomon that he's asking this question. 자, 하나님이 솔로몬에게만 구하시는 게 물어보시는 게 아니라 여러분에게도 물어보시는 것 같아요. And what did Solomon say? 근데 솔로몬은 뭐라고 얘기했죠? What did he say? Wisdom. Are you sure? 지혜를 구했죠. Yeah. 하나님의 사람들을 심판할 수 있는 Say that 분별력, discernment how to judge God's people. 하나님의 사람들을 wisdom 판단할 and 수 있는 discerning- discernment 분별력, To 그 judge 지혜와 God's people. 분별력, 하나님의 사람들을 심판, 이제 판단하는 데 있어서 이 판단하고 내 다스리는 govern, govern God's people. 예, 다스리는 데 다스리기 있어서 위해서. 아, you know, there's one prayer God always answers. 하나님의 항상 응답하시는 기도가 있어요. It is the kingdom God coming to this earth. 하나님의 나라가 임하는 그런 기도입니다. It is, is to see God's people governing nations. 하나님의 사람들이 나라들을 다스리는 거예요. You ask for that, and you could ask for anything for that. 여러분이 그것을 정말 원하신다면 그것을 행하기 위해서 어떤 것든지 구할 수 있어요. 하나님을 너무 좋아하세요. 솔로몬의 기도에 대해서 자 하나님 하나님의 사람들을 다스리는데 필요한 지혜와 명철과 분별력을 주세요라고 이제 구했죠. 하나님 여러분이 그것을 구할 때 하나님은 여러분에게 절대로 절대로 절대로 그것을 이제 응답하지 않을 수가 없어요. 하나님께서 엄청나게 응답하고 싶어 하시는 기도예요. So this is a prayer that God really really wants to answer. So wisdom He asked for wisdom, and God, God gave him wisdom and wealth. 그래서 지혜를 구했을 때 하나님은 지혜도 주시고 부도 주시고. Now, what, what would you ask for? 그래서 무엇을 구하시겠어요? Wisdom. 지혜. During the time when I was uh, getting Fs in medical school. 예, 그래서 그래서 제가 정, 그 의과 대학을 다니면서 새벽 기도를 다녔는데 And, uh, this is, uh, I felt like the Lord said, Daniel, what do you want? 하나님 저에게 물어보시는 것 같았어요. 다니엘, 너 무엇을 원하느냐? Every morning I went to the Lord, Lord. 그래서 제가 새벽마다 You want what? Lord, I'm having a hard time. 어, 하나님 너무 어려워요. And he said, What do you want? I'll give it to you. 무엇을 구하든지 내가 다 줄게. And he gave me that scripture. 아, 그리고 솔로몬에 대한 그 말씀을 주셨어요. 그리고 좀 생각을 해봤죠. 자, 하나님, <laughs> 자, 하나님 제가 생각을 좀 해보고 내일 말씀드릴게요. 그래서 제가 하루 종일 생각해봤어요. 그리고 이제 그 다음날 와서 하나님 제가 이것을 원합니다. 하나님 관계가 풍성했으면 좋겠어요. 그리고 사람들과의 관계가 풍성했으면 좋겠어요. I don't exactly know why I prayed that prayer. 그 기도를 제가 왜 했는지는 모르겠어요. Because I wanted to pray, God, give me a lot of money, because I didn't have money to pay for my tuition. 왜냐면 그때는 학비도 없었기 때문에 돈을 구하고 싶었지만. I was very lonely, so I said, God, give me a great wife, uh, not wife, a girlfriend. 그리고 그때 너무 외로워서 하나님 여자친구를 이제 달라라고 기도할 수도 있었는데. And because I was getting F, I said, God, give me photographic memory. 예, 그래서 제가 F 학점을 받고 있었기 때문에 하나님 저에게 좋은 암기력을 주세요라고 할 수도 있었지만. But for some reason I pray, God, I want to be rich in people. 그래서 왜 그런지 모르겠지만 하나님 관계 안에서의 그 풍성함을 주세요라고. And I forgot about that, but now I look back so, a number of years. 그것을 잊어버렸는데 지금 이제 다시 생각이 났어요. So rich. 지금 제가 정말 부자인 것 같아요. And I met you guys here. 그리고 제가 여러분을 여기서 만났죠. How many, how many, how many are here? 여러분 몇 명이죠? My richness multiplied. 저의 부여함이 배가가 됐어요. And uh, during that process, I met so many wonderful, great people of God. 근데 그 과정에서 너무나도 놀라운 하나님의 사람들을 제가 Not 만나게 only 됐어요. met them, but it developed such a wonderful relationships. 그래서 만날 뿐만 아니라 그들과의 정말 좋은 관계를 맺기 시작했죠. And not only this great and wonderful people, I, I met some of the most suffering people as well. 그리고 또한 이제 고통 중에 있는 사람들을 만나기도 I had the 했습니다. privilege of entering into their homes, entering into their deepest suffering time. 그래서 그들의 집 안으로 그들이 가장 고통받는 그 자리까지 제가 들어갈 수 있는 기회가 있었습니다. 자살 시도를 했던 사람들 who came to University of Michigan because their son or daughter 그리고 또한 미시간 대학에 왔는데 그들의 자녀가 자살을 했던 이제 그런 부모들도 만났고. 근데 제가 너무 다양한 종류의 사람들 을 만나게 됐어요. 그리고 그들과의 개인적인 관계를 갖기 시작했습니다. t h 근데 하나님이 정말 그때 저희 기도를 응답하셨고 지금도 응답하고 계십니다. Be careful what you pray for. 여러분이 무엇을 구하는지를 조심히 구하세요. He will answer that prayer. 왜냐면 하나님이 꼭 응답을 하실 거예요. The prayer that asks for God, I want to be rich in people. 하나님, 제가 관계의 풍성함을 갖고 싶습니다라는 기도. Because I want to see your kingdom come on earth. 왜냐하면 제가 하나 하늘 나라가 이 땅에 임하는 것을 제가 보고 싶었기 때문에 그렇게 구했어요. 그리고 그때 하나님의 마음이 감동을 받은 것 같아요. I felt that now I'm looking back. I felt like God said, "You moved my heart." 그래서 지금 돌이켜 보면 하나님 그렇게 말씀하신 것 같아요. 너 너가 나의 마음을 감동시켰다. Because I was moved by your prayer. 너의 기도에 내가 감동을 받았다. And so now the kind of prayer that I want to lift up is a 그래서 제가 올려드린 기도는 하나님 마음을 감동시키는 그런 기도를 했으면 좋겠어요. What kind of prayer would move the heart of God? 어떠한 기도가 하나님의 마음을 감동시킬까요? Yeah. What kind of guy would move your heart? 어떠한 남자가 자매님의 마음을 감동시킬까요? What kind of what kind of prayer would move his heart so much that he would just be so moved by your prayer that he would rise from his throne? 그래서 어떠한 기도가 하나님의 마음을 너무 감동시켜서 하나님이 그 보좌 위에서 일어서서 응답하실까요? He would rise up. He would raise his right hand. 그래서 일어서셔서 하나님의 그 오른편을 드셔서 He would begin to move his hand on earth. 하나님의 손을 이 땅 가운데 움직이게 Do you know what happens when God's hand moves? 하나님의 손이 움직일 때 어떻게 되는지 아세요? The whole earth shakes. 전 세계가 흔들립니다. One touch from the king changes everything. 왕의 하나 한 번의 손길이 모든 것을 work that I can do is so limited. 제가 할 수 있는 일은 자, 너무 작죠. But when we move the heart of God, when He moves, 하지만 우리가 하나님의 마음을 움직일 때, 그분이 역사하실 때, the Bible said day and night. 밤낮으로 성경에서 나오기 있어요. 기도가 so 올라가고 있다라고. Do the work. 하나님이 역사하실 수 있도록. So that God can work. 그래서 하나님이 역사하실 수 So we are going to move His heart so that He could work. <laughs> 그래서 저희는 하나님의 마음을 감동시켜서 하나님이 역사하실 수 있도록 저희는 할 거예요. Isaiah chapter 61, 그래서 이사야 61장 61장인가요? 62장인가요? I I think don't know if 62. 62, Yeah, 62. 어, 6절, 6절 읽겠습니다. Verse 6, 62, verse 6. 예, It says, I have posted watchmen on your walls, O Jerusalem. They will never be silent day or night. You who call on the Lord, give yourself no rest, and give him no rest till he establishes Jerusalem and makes her the praise of the earth. 예루살렘아 내가 내 성벽 위에 파수꾼을 세웠으니 그들은 밤낮 잠잠하지 않을 것이다. 여호와를 부르는 자들아 너희는 쉬지 말며 여호와께서 예루살렘을 복구하여 온 세상이 찬양하는 도시로 만들, 만들어질 때까지 그를 쉬지 못하게 하라. It says our prayers 우리의 기도가 Give him no rest till he establishes. 그 도시가 만들어질 때까지 쉬지 하나님을 쉬지 못하게 한다라고 so 얘기하고 prayers, 있습니다. Causes God to move. 그래서 우리의 기도는 하나님을 움직이게 만듭니다. So I think that prayer touched, the, touched God's heart that He answered it. Even now He's answering that prayer. 그 기도가 그때 하나님의 마음을 감동시켜서 지금까지도 그 기도 응답하고 있어요. I feel so rich. 제가 너무 그 부여한 것처럼 느껴집니다. So as you continue to pray, 그래서 여러분이 기도하면서 what kind of prayer will touch the heart of God? 어떠한 기도가 하나님의 마음을 감동시킬지. When you fall in love, what kind of guy will touch my heart? 여러분이 사랑에 빠질 때 어떠한 남자가 내 마음을 감동시킬지. What kind of woman will touch my heart? What 어떠한 she, 여자가 나의 마음을 the 감동시킬지. The words that she speaks, what what words would touch my heart? 어떠한 말을 할 때 나의 마음이 감동을 받을까요? What desires would touch my heart? 어떠한 그 열망함이 나의 마음을 감동시킬까요? This is one of the best way to do things. 어떤 일을 하는 데 있어서 가장 최선의 방법입니다. You want to do great things. 정말 큰 일을 하기를 원하세요? Move. The great God. 그러면 그 위대한 하나님의 마음을 움직이세요. Move his heart. 먼저 그분의 마음을 움직이세요. Amazing things he will do. 그러면은 정말 놀라운 일들을 역사를 하실 것입니다. Um, I say this all to talk about this just for a few minutes. This 네, is Lauren 그래서- Cunningham. Um, I think six years ago, we we're touring USA for 30 days. 그래서 6년 전에 저희가 30일 동안 미국 전역을 여- 이제 다니는데 찍은 사진입니다. And our kids go, Grand, Grandpa Lauren, Grandpa Lauren. 그래서 로렌 할아버지, 로렌 할아버지 막 이렇게 부르죠. Um, he prayed, he, him, Christopher. he 크리스토퍼를 prayed 위해서 once, 기도해 주셨어요. uh, Daddy, I'm not prayed, asked me, Daddy, uh, is there a house with wheels? 그래서 기도한 게 아니라 이제 아들이 저한테 물어봤어요. 아빠, 그 바퀴 달린 집 있어요? I said, Yeah, there's a house with wheels. 어, 그래, 바퀴 달린 집 He goes, Let's 있어. go see it. 그래서 어, 가서 봐요. I said, Why? 그래서 왜? Because I want to ride on the house. 왜냐면 전 그 집을 타고 싶어요. And so we went and saw the, you know, those recreation vehicles. 예, 그래서 이제 그런 큰 We went there, we prayed, Lord, RV, yeah, recreation vehicle. 예, RV를 저희가 이제 봤어요. And God gave us a heart. Take this RV and travel around the nation. 근데 그때 하나님 저에게 그런 마음을 주셨죠. 이 RV를 가지고 전 나라를 돌아다녀라. 그리고 대학들을 너희가 방문해라. 가족들과 함께. And I shared that with Lauren. 그리고 로렌에게 그걸 나눴어요. He was, oh, Daniel, God gave me the same thing. 어, Daniel, 하나님 나에게도 똑같이 그런 비전을 oh, 주셨어. 하자. And so we did it. 그래서 정말 그렇게 했습니다. We're traveling on the RV together. 그래서 RV를 타고 같이 다녔어요. Um, from California all the way up to 어디야? Vancouver. 그래서 캘리포니아에서 밴쿠버까지. Yeah, and so we had a great time. 정말 좋은 시간을 가졌습니다. But this is what I want to talk about. Uh, when I came here, uh, we didn't know it cost so much here to for the fees. 예, 근데 저희가 여기 왔을 때는 그 재정이 그렇게 비싼지 몰랐어요. And three days later, we're supposed to be kicked out. 근데 3일 후에는 저희가 쫓겨날 뻔했는데. And our leader. 저희 리더가. Was Maria Jackson. 마리아 잭슨이었어요. And the administration office told us this is the due date. 그래서 사무실에서 이때가 마감일이다라고 얘기를 했어요. And I didn't have enough money at that time for the due date. 근데 그때는 이제 돈이 충분치 않았죠. Eh, all the students came up and she asked me, how many people need fee, um, money for the fees? 예, 그래서 이제 오셔서 어, 이제 학생들 중에 돈이 필요한 사람들. And uh, I stood up and some of them stood up. We 예, went to 그래서 the 저도 front. 일어서고 몇 명이 같이 She asked us to 일어서서 write down how 앞으로 much you 나갔어요. 그래서 얼마가 필요한지를 One person 적으라고. wrote $250. 어떤 사람은 250불, Another person wrote down $470. 어떤 사람은 Another person 470불, wrote down $540. 어떤 사람은 540불 And so on and so on. 그렇게 계속 적어 내려갔어요. And Daniel Peck wrote down $10,400. 근데 저는 1,400불을 적었습니다. And Maria, she was shocked. 근데 마리아가 막 충격을 받았어요. She started erasing every other uh, 500 began to erase all of those. Let's pray for this family. 예, 다른 금액은 다 지우고 이 가족을 위해서 우리가 기도하자라고 하셨어요. And that Thursday came. Um, 그때 목요일이 왔어요. 그 마감일. Anything come in. the fees didn't come in. It didn't. Yeah, it didn't come in. 예, 그 재정이 들어오지 않았어요. And then they gave me extension till Monday. 그래서 월요일까지 이제 연장시켜 줬어요. And she told me that Daniel, we're not gonna let you go. 근데 저한테 말하기를 데니엘 너가 그냥 집으로 돌아가게끔만 finance, 이제 놔두지 않을 거야. 우리 학교에서 어느 누구도 그냥 재정 때문에 돌아가게 하진 않을 거야. 하나님 역사하시는 것을 우리가 보고 싶어. So the leader began to pray. 그래서 리더가 막 기도하기 시작했죠. we were so I was so happy because I was ready to go. 예, 저는 집에 돌아가고 싶었기 때문에 이제 너무 사실 like 좋았어요. 전 여기가 이렇게 좋지 않았기 때문에. I wanted to go. I was doing all these things in United States. 미국에서 막 여러 가지 일을 이미 하고 있었기 때문에 저는 집에 돌아가고 so 싶었어요. 그래서 전 기도하지 않았어요. But my leader, she was praying. 근데 제 리더는 막 기도를 하고 있어요. And the students, they came to me. They go, Daniel, this is all I have. <laughs> 예, 그래서 이제 다른 학생들이 이게 나, 의전 재산이야 그러면서 이제 돈을 a n 갖다 주는 거예요. 예, 그래서 청소년들 20대 초 청년들이 제가 옛날에는 학생으로 가르쳤던 그런 나이대가 예. There's a pack family here who needs 10,000 f- uh, some dollars. 그리고 Can 어떤 you help them? 학생들은 부모님들한테 전화해서 이 가, 이런 가족이 있는데 도와줄 <laughs> 수 They would, 있어요? they would come, Daniel, can you give me your bank account number? <laughs> 어, 은행 구자를 좀 얘기해 주실 수 있어요?라고 이제 어떤 Now, the 학생들도 next day, 물어보다가 I see $400 in there. <laughs> 근데 그 다음 날 보니까 400불이 들어와 있어요. And somebody even called a girlfriend. 어떤 사람은 여자친구한테까지 전화해 가면서 Another $100 came in. 또 100불이 들어왔어요. And some students brought every, every cash that, uh, the cash that they had and even pennies. 그리고 어떤 학생들은 자기들이 가지고 있는 모든 현금과 그리고 그 1센트짜리까지 다 갖다 줬어요. Yeah, I'm telling you this story. 제가 이 이야기를 하는 이유는 I was so moved by that. 그때 제가 너무 감동을 It wasn't 받았어요. About these dollars. 이 돈이 중요한 게 아니라 I was so moved and humbled. 그때 너무 감동을 받고 제 마음이 겸손케 됐죠. And I saw how God work, God's been working. 하나님이 어떻게 역사하고 있는지에 대해서 제가 볼 수 있었습니다. He seemed to work backwards. 근데 하나님 거꾸로 일하시는 것 같았어요. I I should be the one supporting this young student. 내가 이 어린 애들을 학생들을 내가 도와줘야 되는데. I'm the only one who was working at that time. 왜냐면 제가 그때 일하고 있었던 사람은 저밖에 없었거든요. But I was being supported by these poor students. 근데 오히려 이 가난한 학생들로부터 제가 후원을 받고 있는 거예요. From their parents, from their girlfriend. 그들의 부모님들로부터 그들의 여자친구로부터. Thursday came. 목요일이 왔어요. I still needed $9,000. 여전히 9,000불이 필요한 거예요. So about 1,000 some dollars came in at that time. 예. 그래서 그때 한 1,000불 이상이 들어온 거죠. And then Maria calls me Friday. 근데 마리아가 no, Saturday. 토요일 날 저한테 전화를 했어요. Daniel, Daniel, Daniel, Daniel. So Daniel. Something happened. 어떤 일이 있었어. And here's the story. So 어떤 이야기냐면 um, she called Darlene Cunningham 그분이 이제 달린 커닝에게 전화를 know, Monday, 하고 there's going to be a big fight in this campus. 언젠가는 이 캠퍼스 안에 큰 싸움 아, 월요일에 이 다가오는 월요일에 이제 이 캠퍼스 안에 큰 싸움이 있을 것이다. She says she's going to fight the administrator, administrator not to let this pack family go. 행정 직원들에게 이 가족을 내보내지 말라라고 자기가 싸울 거라고. Even if you can't pay the fees. 그 재정을 다 완납하지 못할지라도. So, She called Darlene to let her know, to kind of warn her. 그래서 그냥 미리 경고를 하기 위해서 달린에게 전화를 하신 거죠. Because uh, Darlene was in charge of the DTS at that time. 왜냐면 그때 달린이 그 DTS를 총괄하고 있었거든요. And uh, Darlene goes, okay. 그래서 어 그래 알았어요. Just a minute, just I think the Lord is saying something. 어 잠깐만 잠깐만 하나님 뭔가를 말씀하시는 것 같아요. Uh, actually, before she said she mentioned. she didn't mention Pack family. She mentioned uh, a family, 예, 그 전에는 박씨 가족을 얘기한 게 아니라 그냥 어떤 가족이라고 얘기했어요. and uh, and uh, she said, "Wait a minute, I'll call you right back." 어 근데 잠깐만 제가 다시 전화할게요. And at that time, Darlene said, "Lord spoke to her so clearly. The the the amount of money that you received for the red truck that she sold about a, about a few days ago, give it to their family. 근데 그때 하나님이 너무나도 명확하게 너가 며칠 전에 팔았던 그 빨간색 트럭으로 인해서 받았던 그 돈을 그 가족에게 헌금하라는 말씀을 하셨다는 거예요. He said, "This is not your money." 이게 너희 돈이 아니다. You're just in your hands just for a few days. 그냥 며칠 동안에 네그 돈이 너의 손안에 있었을 뿐입니다. So, when, after she heard that voice, 그래서 그 음성을 듣고 she was dialing Lauren Cunningham's number. 그래서 로렌에게 전화를 하셨죠. And Lauren was in LA, uh, LA at that time. 그리고 그 당시 로렌은 이제 LA에 있었어요. As she was dialing, 그리고 전화를 하시면서 Lauren text 다, 로렌, Darlene. 로렌이 그 동시에 로렌은 문자를 Is there something 보냈어요. to this effect? The, the, the $9,000 that we received for the red truck, God said, give it to the Pack family. <laughs> 근데 그때 로렌이 문자로 우리가 빨간 트럭을 팔면서 받았던 9천 불을 박씨 가족에게 한, 주라, 주라고 하나님 말씀하셨어. Even before she called, the- God spoke to them simultaneously. 근데 전화하기도 전에 하나님이 동시에 두 분에게 말씀하신 거죠. And so Monday morning, 그래서 월요일 8 아침에 o'clock came 예, for the 8시가 worship. 됐어요. And Darlene runs after me. 아! 근데 달린이 막 뛰어오는 so 거예요. Happy. 너무 좋아서. She, she comes and gives me this. 그리고 저에게 이것을 줬습니다. It's Darlene Cunningham, Lauren and Darlene Cunningham, Youth with a Mission, um, $9,000. 예, 그래서 열방대학 에서 remember, I needed $9,000. 예, 9천 불이 제가 필요했는데 9천 불을 헌금하셨어요. And this is what she said Please know that this is given to you from the gracious hand of the Lord. We have the joy of being a channel, but that is all, for we are only passing on what others have blessed us with. 예, 그래서 하, 하나님의 이 모든 것이 하나, 은혜로운 하나님의 손길로부터 왔다라는 것에 대해서 기억하십시오. 우리는 통로로서 사용받을 수 있었던 것에 대해서 감사하고 다른 사람에게서 받은 축복을 흘려보낼 뿐입니다. Can you imagine how I felt at that time? 그때 제가 마음이 어땠겠어요? My heart was not only moved. 제 마음이 감동을 받았을 뿐만 아니라 I said, "Why them, Lord?" 하나님 왜 하필이면 그들입니까? Why not some rich person? 왜 차라리 다른 더 부자인 사람을 사용하시지? Why Lauren's family? 왜 로렌의 가족들을 사용하세요? I know they need this money. 그들에게 이 돈이 필요하다라는 것을 제가 알았어요. 돈이 필요했기 때문에 트럭을 팔았잖아요. I said, why not some rich person? I know there's a lot of rich people in this place. 하나님 이곳에 정말 부자인 사람들 많은데 왜 하필이면 이분들을 사용하세요? So I was so moved. I said, Thank you. And tears came down from my 그래서 eyes. 제가 감사하다고 하면서 제가 울기 시작했습니다. And so we stayed. <laughs> 그래서 저희가 남았죠. And I want to I share this because God wants to not only provide for you, He wants to teach you something. 그래서 하나님은 여러분에게 공급하실 뿐만 아니라 여러분에게 뭔가를 가르치기를 원하세요. Teach you that God is alive. 하나님이 살아있다라는 것을 가르치기를 God is 원하세요. concerned about your finances. 그래서 하나님은 여러분의 재정에 대해서 관심 있으세요. And God wants to provide for you. 그리고 하나님은 공급하기를 원하세요. In a, in a miraculous way. 예, 정말 기적적으로 He wants to move the universe for you. 하나님은 이 전 우주를 여러분을 위해서 움직이기를 원하세요. 그리고 여러분을 대신해서 이 우주를 흔들기를 원하세요. 여러분을 여러분을 공급하기 위해서. 그래서 여러분이 열방에 나가서 하나님 어떤 분인지에 대해서 선포할 수 있도록. Now, after this, my finance thinking about my finance changed completely. 이 일이 있고 나서 재정에 대한 저희 모든 사고가 바뀌었어요. Right after this, I began to give everything that I have to others. 그리고 이 일이 있고 나서 제가 가지고 있는 모든 것들을 사람들에게 주기 시작했습니다. 예, 제가 많은 것을 갖고 있진 않지만 있는 것을 무조건 주기 시작했습니다. Whatever God spoke. God usually said, "Give everything you have." 그리고 하나님이 말씀하실 때는 거의 대부분 가지고 있는 모든 것을 주라라고 말씀하세요. That's why I don't usually carry a lot of cash in my pocket. 그렇기 때문에 보통 현금을 많이 안 가지고 다녀요. He said, "Give it all." 왜냐면 항상 모든 걸 다 주라고 말씀하시기 때문에. And so God taught me something very precious. 하나님이 저에게 굉장히 소중한 것을 가르쳐 주셨어요. I know He will provide for every single person here. 하나님이 이곳에 있는 모든 사람들에게 공급하실 거라고 믿습니다. And some of you think I don't have much money, so I can't provide for other people. 어 나는 돈이 얼, 얼마 없기 때문에 내가 다른 사람에게도 줄 수 없어라고 생각할 let that 수 있어요. Flow to other people. 하지만 그것이 다른 사람에게 흘러 들어갈 수 And 있도록 watch 하세요. God provide for you. 그리고 하나님이 여러분에게 공급하시는 것을 지켜보세요. amazing things were happening. 놀라운 일들이 일어날 Now, 것입니다. God is shaking the entire world to provide for us. 하나님은 이제 전 우주를 흔들어서 우리를 공급해 주실 겁니다. He's moving nations to provide for us. 그리고 열방들을 움직여서 우리를 위해서 공급하십니다. So for those of you uh, who's in need, I don't 필요가 worry. 있으신 분들 걱정하지 마세요. 우리 잠깐 기도합시다. Let's pray together. 아, would you would you raise your hand if you're still in need? 예, 아직 재정이 필요하신 분들 손 들어 주시겠어요? 오케이. 거기 일어나세요. Can you all stand up? Those people who's in need. 예, 필요가 있으신 분들. Just for one minute. Let's 1분 동안 pray. Let's pray this. 이렇게 기도하겠습니다. God. 하나님 move the universe. 전 우주를 흔들어 주십시오. Shake the universe. 전 우주를 주님께서 흔들어 주십시오. Right now. 지금 Release 풀어 주십시오. so that our needs will be met. 그래서 우리의 필요가 채워질 수 있도록 And especially those people who are standing, 특히 일어서 계신 분들. Use me to provide for others. 그럼 하나님 저를 통해서 다른 사람에게 흘러 들어갈 수 있도록 사용하여 주십시오. provide for others. 하나님 다른 사람을 채우는 데 있어서 하나님 Let 저를 사용하여 주십시오. 하나님 이 천국의 경제 가운데 내가 들어갈 수 있도록. 우리 about just for one minute let's pray together, okay? 옆에 있는 그래서 사람들 1분 있으면 동안 just put your 저희가 hand 같이 around those 기도하면서 people who are standing. 예, Let's 그래서 just 일어서 pray. 계신 같이 분들을 여러분이 기도하겠습니다. 손을 얹고 같이 기도해 주세요. Father God, I thank you. I thank you for Nolan. I pray, Lord God, you will use him, Lord God, to release finances to those people who need, who are in deep need, Lord God. I pray, Lord God, you would put finance into his hand more than he needs, overflowingly more than he needs, Lord God, so that he will be able to release it to other people. Thank you, Lord Jesus. Do a miracle. Do a miraculous work. To you, this is not a miracle. To you, this is a natural thing. I pray, Lord God I pray, Lord God, you will give her faith. Give her faith, Lord God. Great faith. Great faith. Give her faith, Lord God. I pray, Lord God, I pray, Lord God, you will release not only finance, but give release new faith, Lord God. Let your faith be her faith, Lord God. Faith of God, not on faith in God, the faith your faith in her, Lord God. I thank you, Lord Jesus. God bless her, Lord God. Now, Lord God, I pray you shake the universe to come to her, Lord. Amen. You may sit down. 이제 앉아 주셔 주시면 되겠어요? Collective faith. 예. It does a 그래서 powerful thing. 예, 저희가 그 믿음을 합칠 때 더 큰 능력이 나타납니다. Oh, here's uh, Lauren. We're traveling together in 그래서 this. 같이 여행하는 This, this is 사진이에요. the recreation vehicle that we're 그래서 driving RV입니다. together. 저희가 탔던. It was a wonderful privilege drive. <laughs> for 예, 그래서 얼마나 큰 특권이었는지 몰라요. and our kids are right behind them, right 저 here. My wife 아이들이 was sitting right 바로 here. 뒤에 있고 아내는 저 옆에 있었고 And uh, this is when uh, he was talking to the kids. 아이들에게 이야기하고 있을 때였습니다. Um, you know that prayer that I pray, Lord, I want to be rich in people. 그래서 제가 하나님 사람들에 대해서 부했으면 좋겠어요라고 기도했던 거. And ever since that time, I could see the hand of God. His favor come upon me. 그때부터 하나님의 호의가 제 삶 가운데 있다라는 것을 제가 볼 수 있었어요. Allowed to meet many many leaders of the world. 제가 정말 세계의 많은 리더들을 만날 수 있게 되었죠. Not only Christian leaders, but other political leaders and other great leaders, businessmen leaders. 예, 그래서 이제 종교 지도자들뿐만 아니라 정말 정치 지도자들, 그다음에 경제 지도자들 다 만나게 됐어요. And one of them most precious person. 가장 특별했던 사람이 예, 로렌 커닝햄이었습니다. And uh, the other was uh, this is a brother Win 윤영재. 예, 그래서 윤영재를 또 만나기도 했고요. I read his book. I said, Lord, I want to meet this man. 제 책을 보면서 하나님 이 사람을 꼭 만나고 싶어요라고 기도했죠. When you pray that, do you think God hears that prayer? 그러니까 기도할 때 하나님이 응답하시는 것 같아요. He moves the universe so that we can meet. 예, 전 우주를 움직여서 우리가 만날 수 있도록 해주십니다. And we met right here. 예, 그래서 저희가 이 베이스 안에서 만났어요. I was staying at the, I think 222. He was staying at 221. 예, 그래서 제가 222호 그분은 I was walking out. 221호에 있었어요. And I had his book. 그래서 책을 들고 딱 나갔는데 얼굴을 보니까 예, 그래서 제가 물어봤죠. 혹시 이 책에 나와 있는 이 사람입니까?라고 제가 물어봤죠. And we spent uh, two days together. 그래서 이틀을 같이 저희가 보냈습니다. This was before I went on a trip to from Kona to Jerusalem. 예, 그래서 코나에서 예루살렘까지의 그 여행에 가기 전에 있었던 mm. 일입니다. And uh, we had a we spent all two days together. 그래서 had a great 그, time. 이틀을 다 같이 보냈죠. And uh, this is a brother Sue. 예, 그다음에 시우 형제님. Uh, he's one of the great leader of uh, underground churches in China. 그래서 중국의 지하 교회의 큰 리더 중한 분이십니다. 그래서 코나에 이제 계속 들어가 이제 bringing a massive number of Chinese people here. 그리고 오실 때마다 많은 중국인들을 또한 데리고 오세요. Uh, got a chance to meet with him and speak to him uh, about I think five different occasions. 그래서 한 다섯 번의 이제 그 경험에서 제가 저희가 만났습니다. And people like him, and this is Mike Bickle, 마이크 비클이고요. and uh, this is uh, one of uh, uh, 하영조 목사님. Uh, one week before he died, 예, 일주일 그러니까 돌아가시기 일주일 전에 같이 찍었던 사진입니다. I was one day I was praying as I 하루 was 제가 traveling 기도하는데 around the world. I see all nation churches just thriving wherever I went. 그래서 제가 전 세계를 다니면서 열방의 교회들이 막 일어나고 있는 것을 제가 And he's the one who started this 온누리 아, church. 그 온누리 교회가 일어나고 있는 걸 제가 보는데 그 온누리 교회 담임 목사님이셨죠. I prayed, Lord, I want to meet this pastor so that I could say one thing to him. 그래서 하나님 제가 꼭 목사님을 만나서 이 한 가지를 꼭 말씀드리고 싶어요라고 기도했어요. I wanted to say thank you so much. 그래서 감사하다라는 그 이야기를 하고 싶어요. As I travel around the world, I see the church that started from Korea thriving in all of the nations. 전 세계를 다니면서 한국에서부터 시작했던 온누리 교회가 다른 나라 안에서 이렇게 크게 역사하는 것을 제가 이제 봤어요. And so I got to meet him. 그래서 제가 만나게 됐어요. 그래서 제가 뭐라고 하는지 아세요? So much. 너무 감사합니다. And week after, he died. 일주일 후에 돌아가셨어요. And this is at the Eiffel Tower. 예, it was so sad. I only stayed there one day. 하루밖에 못 있었어요. It would have been nice to stay there for a week. 예, 일주일 있었으면 참 좋았을 Went up 텐데 there to the top and prayed for 꼭대기로 Paris 올라가서 and rest of the Europe. 파리와 유럽을 위해서 It was a 기도했습니다. time that God gave me a fresh revelation for Europe. 유럽에 대한 새로운 계시를 그때 하나님 부어주셨죠. Oops. And these are some uh, um, Jewish sisters. 그 다음에 유대인 형제 자매님들이 And it was interesting what we said. He said, he said, why are you guys here? 그분들이 어, 우리한테 물어봤죠. 여기 왜 와 있냐고. Oh, we came because your your people are my people. 네, 여러분의 이제 그 국민들이 저희 국민입니다. Your God is my God. 여러분의 하나님이 저희 하나님입니다. And your Messiah is my Messiah. 그리고 여러분의 메시아가 저희 메시아입니다라고 얘기했죠. And um, it was interesting. Tell tell us about the Messiah. 어, 그럼 메시아에 대해서 얘기해 달라고 물어봤어요. What do you mean? Our Messiah. 우리의 메시아라뇨. And so this is uh, telling her about the Messiah that I believe that is a Jewish Messiah. <laughs> 예, 그래서 제가 믿는 메시아가 또 유대인들의 메시아라는 것에 대해서 제가 얘기했죠. And this is very special people. 굉장히 특별한 사람들입니다. These are people from China and Indonesia 그래서 중국과 인도네시아에서 온 and 사람들이에요. Taiwan. 타- 그리고 또 대만 Hundreds of people 수백 명의 사람들이 went to Jerusalem 예루살렘에 갔어요. to offer a gift to God. 하나님께 선물을 드리기 위해서 And they made all these uh, kites 그리고 이러한 representing 12 tribes of Israel. 예, 예, 카이트들을 만들어서 이제 그 이스라엘의 열두 지파를 뜻하는 것을 만들어서 이렇게 바쳤어요. And uh, this is their um, prayer from Great Wall to Wailing Wall. 예, 그래서 말리 장성에서 통부역의 벽까지라는 기도을 가지고 Chinese Christian prayer wall. 이게 바로 중국인 기독교 중국인들의 이제 기도 행진입니다. They think 기도벽. Big. 그들은 굉장히 크게 생각해요. i s from Great Wall all the way to Jerusalem. 그들의 생각은 말리 장성에서부터 그 벽이 시작되어서 통곡의 벽까지. And uh, You know, I always ask God for a sign when He asks me to do something. 그래서 뭔가를 할 때마다 하라고 하실 때마다 제가 사인을 This 먼저 is when 구합니다. God said, "Take your family to the nations." 그래서 가족들을 데리고 이제 열방에 나가라고 이제 하나님 말씀하셨을 God, give me a 때인데 sign. 하나님 그렇다면 사인을 보여주세요. It's called lack of faith. 예, 부족한 믿음을 보여줍니다. It should be enough. Just he says go. I should just go. 하나님 가라고 말씀하시는 게 충분해. 아, 이제 충분해서 그냥 가면 되는데. He says go. I say. Oh. 하나님 가라고 말씀하실 때 저는 망설이죠. I need three signs, God. 하나님 저는 세 가지 사인이 필요합니다. And uh, it's interesting. I was I was changing a flight. 그래서 제가 uh, in San Francisco. 샌프란시스코에서 이제 예. 다른 비행기를 기다리고 있는데 I said this was the time when I was praying. God, I, show me a sign. 저 그때 기도했죠. 하나님 사인을 보여주세요. And I was looking at the window as I was flying to San Francisco, San Francisco to Asia. Uh, I was looking out the window to look at the clouds to see if there's any letters. 예, 그래서 제가 이제 창밖에 이제 샌프란시스코에서 아시아로 가는데 창밖을 공항에서 보고 있었어요. Or some face of Jesus. 아니면 그러면 구름을 구름 안에서 어떤 뭐 글자나 아니면 예수님의 얼굴이 보이지 않을까? But nothing was there. 근데 아무것도 없는 거예요. I landed in San Francisco. 근데 샌프란시스코에 도착했는데 to change the flight. 예, 경유하기 위해서 I was walking. 걷고 and 걷고 I see 있었어요. this rainbow. 근데 갑자기 I've never seen such 무지개를 rainbow 봤어요. so close. 이렇게 가까이서 무지개를 본 적이 없었어요. And this rainbow was going from here to here and covering this airplane. 근데 무지개가 이제 이렇게 크게 아주 명, right 명백하게 보이는데 이제 이 비행기를 다 덮고 있는 거예요. And so I was so fascinated by that, I took pictures. 너무 신기해서 제가 막 사진을 찍었죠. And I thought somebody would not believe it, so uh, I had to stick my face in there. 그래서 이제 안 믿을까봐 제 얼굴도 거기다가 이제 넣었죠. And then I walked to try to find my flight. 그리고 이제 비행기를 찾아서 이제 가는데, 근데 그 이 비행기인 거예요. It was that flight. And I felt the Lord said, "This is my sign for you." 근데 그때 하나님 그렇게 말씀하시는 것 같아요. 너를 위한 나의 사인이다. 내가 너를 축복하겠다. 내가 너를 위해서 채워주겠다. I will release you into the nations. 내가 열방 가운데 너를 풀어주겠다. And I release your kids into the nations. 그리고 자녀들을 열방 가운데 풀어주겠다. And ever since that, I never looked back. 그리고 그때부터 저는 한 번도 뒤돌아본 적이 없어요. After that, I said, "No more sign, Lord." 그리고 그 이후로 저는 한 번도 하나님 이것으로 충분합니다. 다른 사인 필요 없어요라고 얘기했어요. and this is, um, I want to. Um, I want to show you uh, some pictures about North Korea. I felt like here there's many people who are so passionate for North Korea. 그래서 제가 느낀 거는 이곳에서 북한에 대한 마음이 있는 사람들이 많은 게 So 느껴졌어요. before I end the day today, I wanted to show you some pictures, but what the heart of God for North Korea. 예, 그래서 오늘 마치기 전에 북한을 향한 하나님의 마음을 이제 나누기 위해서 몇 가지 사진을 보여드리고 싶어요. Uh, this is a pastor from Maryland. 예, 메릴랜드에서 오신 목사님이시고요. And this is in North Korea church. 이거는 북한의 교회입니다. And this is a pastor in North Korea. 북한 교회 목사님이시고. And this is a younger pastor. 이제 더 젊은 목사님이시고. He has, he has heart condition, and so he's preaching on his behalf. 예, 그래서 심장에 문제가 있어서 이 젊은 목사가 대신해서 설교를 했습니다. And uh, I prayed for him. I said, can, can I pray with you? 그래서 제가 같이 기대도 될까요?라고 이제 제가 물어봤죠. And they were walking. As we were walking, there's uh, about I think five different people just 그 뭐야 감시하는 사람 뭐라지? 공안. 예, yeah, 고안. So uh, 이제 같이 걷고 있는데 한 다섯 명의 공안들이 이제 저희를 지켜보고 있는 거예요. 빗물. So as we're walking, I'm praying for him. I said, 같이 기도해도 돼요? 그래서 같이 걸으면서 제가 물어봤죠. 기도해 주세요. Can I pray for you? And so, Father, heal his heart. 자, 아버지 마음 심장을 치유해 주세요. And I pray, Lord God, he will not only preach in this church. 하나님 이 교회에서만 설교하는 것이 아니라 But he will preach in the nations. 열방 가운데 설교하실 수 있도록. So release him. 하나님 풀어주세요. And he looked at me really funny. <laughs> 그리고 저를 굉장히 이렇게 신기하게 쳐다보는 거예요. And after the prayer, he goes, 어떻게 다른 나라에서 설교할 수 있을까요? <laughs> And so he looked at me and asked, How do you think I could be able to preach in other nations? And uh, this is a um, s- soldiers. I showed you this picture earlier. 예, 전에 이제 보여줬죠. 북한의 요원들입니다. This is at uh, 판문점. 예. Um, so we have to go here. 판문점이에요. 그래서 들어가서 네. uh, change change the bus. 버스를 갈아타고 and we have to drive into 판문점. 판문점 안으로 들어가야 합니다. And uh, we met him uh, for some reason. This is the second time second time I'm meeting meeting him. 예, 근데 이 사람을 만난 건 두 번째예요. Uh, first time for him and him. 예, 그래서 다른 두 명은 이제 처음 만났고. And so we're praying that God let the joy of the Lord come upon all of us. 자, 하나님 우리에게 기쁨이 임하게 해달라고 저희가 기도했죠. Let the joy of the Lord come upon North Korea. 하나님의 기쁨이 북한 땅 가운데 임할 수 있도록 기도했어요. And these, these are two Korean American. Uh, they were born in U.S. 그래서 둘 다 미국에서 태어난 Just 자매들인데 graduated from college, 예, 그래서 대학을 같이 졸업했고 and we went to North Korea together. 그래서 북한에 같이 들어갔어요. And she fell in love with him. 근데 사랑에 빠졌어요, 이 자매가. She said, I've never seen such a handsome man in my life. 이렇게 이렇게 잘생긴 사람은 한 번도 본 적이 없다고. And so, so we're, we went on the bus. 그래서 같이 버스를 탔어요. And we're driving into 판문점. 판문점 안으로 이제 들어가는데. Initially, she was sitting in back here. 원래는 뒤에 앉아 있었는데. And she quickly moved to the front. 앞으로 이제 재빨리 갔어요. So I had to take that picture. 그래서 사진을 꼭 이제 찍고 And this is 싶었죠. the two soldiers uh, who were protecting us. 그리고 또한 우리를 이렇게 보호해줬던 이제 요원들이었습니다. And this is a this is a 할머니. 자, 할머니신데 um, who was born in Pyongyang. 평양에서 원래 태어나셨어요. And 60 some years ago, 그리고 60 몇년 she had to 전에 leave, 전쟁 때문에 이제 떠나 남, 남한으로 갔어야 됐죠. 생애 처음으로 다시 평양에 들어갈 수 있었어요. Imagine what that felt like. 그때 그 느낌이 어땠을지 60년 넘게 못 들어갔던 그곳을 다시 들어갔다라고 한번 생각을 해보세요. 이 두 명의 이 요원들이. They t r i to hold back their smile so much. 이 웃지 않으려고 엄청 참았어요. <laughs> And this is at 판문점 and uh, 판문점이고 Oh, he was when he stood up explaining to him what happened in 판문점. 판문점 안에서 어떤 일이 있었는지를 막 설명하는데 Oh, he became a different person. 갑자기 사람이 달라지는 no more 거예요. Smile. 더 이상 웃지도 않고. 이 미국 놈들. 그래서 it's talking about Americans. Not just me, it's just American devils. 그래서 정말 이 악한 미국 사람들. And Uh, and he was explaining how this nation, two nations were divided. 그래서 이 나라가 어떻게 분단됐는지에 대해서 얘기했습니다. Oh, it was at this time I felt like he's a true North Korean. 그때 정말 아이 사람이 정말 진정한 북한 사람이구나라는 걸 느꼈죠. With, uh, 이 주체 ideology. 이 주체 사상으로 이, 정말 가득 찼구나. But soon as we left, 우리가 나가자마자 I felt like he's a different person. 또 다른 사람이 되는 거예요. He's another human being. 예, 또 다, 이제 완전히 달라지는 거예요. And then we would talk freely. 그리고 정말 자유롭게 막 얘기를 해요. And so we're going down to another place. 이제 또 다른 곳으로 가는데. This young lady, she's back there. She go, 오빠 같이 가. 이 젊은 여성이 오빠, go, let's go together. And this handsome soldier, come quickly. And say, 어 빨리 와. So he's sticking out his arm. So 팔을 이렇게 주면서 So here they Look how happy he is. 얼마나 행복해 보이는지. Ladies, you can make North Korea so happy. 예, 우리 자매님 여러분, 여러분 때문에 남아 북한 사람들이 행복할 수 있습니다. It's amazing. North Korea I was never that joyful, even in U.S. 예, 미국에서도 제가 이렇게 기뻐해 본 적이 없어요. Like heaven came down. 정말 하늘이 이렇게 임한 것 같았어요. And uh, we're going here. This uh, this is a Kim Il Sung something something. 예, 김일성 This place is a very sacred place for 굉장히 North Koreans. 북한의 사람들에게는 굉장히 신성한 곳이에요. So as we're coming down, we're making all kinds of noises. 그래서 우리가 내려오면서 막 시끄럽게 막 crazily. 웃고 막 굉장히 And North 시끄럽게 Korean 떠들었죠. soldiers are laughing crazily too. 그리고 북한 군인들도 막 시끄럽게 웃고. Suddenly, somebody from the top, one of the general comes down. 근데 갑자기 어떤 이제 그 높은 사람이 그 군인을 불러요. And start scolding him. 그럼 막 야단을 칩니다. What is going on here? 지금 무슨 일이 일어나고 있는 건지. Take them all back. 다시 데리고 가라. What do you think this is? 여기가 어디라고 생각하냐? Take them all back. 다시 데리고 가라. And uh, we're walking down. He's right here with the general. 예, 그래서 이제 그 장관이랑 같이 이렇게 서 있는데 And then suddenly he goes to the general. 근데 갑자기 저분이 이제 가셨어요. 그 He's our 상급자에게 저희 가이드입니다. He goes to the general. Oh, we are so sorry. 어, 너무 that we made so 죄송해요. much noise. 그래서 우리가 이렇게 시끄럽게 해서 죄송해요. Oh, the, the reason we're making all this noise is because that young lady over there, She gave the biggest fart that we could possibly imagine. 이렇게 크게 웃는 것은 저쪽에 있는 여자가 크게 방구를 껴서 그래요. 너무 너무 그냥 그게 웃겨가지고 이게 감 이게 이게 we couldn't control ourselves. 그래서 it was so funny we couldn't control ourselves. 아, 그래서 너무 미안하다고. 그래서 oh we're so sorry. Then right after he started laughing. 그리고 나서 그분도 이제 막 웃기 시작했어요. 오케이 오케이 고고고. 아 그래 그래 알았어. 그냥 가라. So here's our soldier. Right after he was scolded, 예, 그래서 야단 맞고 나서 군인입니다. his face changed. 예, 얼굴이 변했어요 또. So as we were, as we continued to walk, I 그래서 went to 계속 him. 걸으면서 제가 I had 갔죠. his, my hand in his shoulder. I said, "We're so sorry. We made so much noise." 그래서 이렇게 시끄럽게 해서 미안하다고 그러면서 제가 어깨에 손을 얹었죠. And he looks at me. He goes, "Oh, don't worry." 그래서 저를 보면서 아 걱정하지 마세요. 이 가족이 같이 만났는데 이렇게 웃는 것이 뭐가 어떠더냐. Of course. of course, if family gets together, we can laugh and make a lot of noise. As a family comes together, we're supposed to laugh. 가족이 만나면 이렇게 원래는 그렇게 크게 He said, 웃어야죠. Don't worry. 어, 걱정하지 마세요. Oh, I was moved. 그래서 그때 제가 너무 감동을 받았어요. As I my, had my hand on his, on his shoulder, I said, 어깨 손을 얹으면서 Come into his dreams tonight. 하나님 오늘 밤에 꿈에서 만나주세요. Raise him up as a leader. 하나님 리더로서 세워주세요. Come into his life. 하나님 이 삶 가운데 들어와 주세요. Show him in your vision, in, in his visions. 하나님 그 비전 가운데 주님께서 나타나 주세요. So I want to go back and meet this. 그래서 또 들어가서 다시 이 군인을 만나고 싶어요. And this is what they call blue house. 예, 이게 저희 This is the only place where north and south people can come together. 예, 그 남과 북한의 사람들이 만날 수 있는 유일한 In 곳입니다. all of Korean peninsula, this is the only place where uh, South Koreans and North Korean can come together. 예, 남한 사람과 북한 사람이 한 곳에 모일 수 있는 유일한 장소입니다. This is uh, South Korea. This is North Korea. 저쪽은 남한이고 이쪽은 북한입니다. And so we went in there. 그래서 저희가 들어갔어요. Guess what we did? 저희가 뭐 한지 아세요? We worshipped. 예, 예배했습니다. We sang praise songs. 예, 그리고 정말 우리가 기도 이제 찬양을 했죠. We were so pre I was so preoccupied by singing songs. 그래서 제가 노래 부르는데 이제 and praying together. 같이 기도하는데 너무 집중이 돼 있었어요. And uh, these two soldiers and our guy were just watching us. 근데 저 두 군인과 이제 저희 가이드가 보고 있었어요. And of course, uh, we asked their permission first. 물론 우리가 먼저 허락을 받고 했죠. And they said, it's okay. 그리고 어, 괜찮다라고 얘기해 줬어요. And so each person were going around praying. 예, 그래서 돌아가면서 한 사람씩 기도를 했습니다. And uh, I wanted to make sure that we have a picture of it. No one, no one believed. Last time I went, 지난번 I 그 전에 갔을 때는 about it. No one believed me. 예, 제가 막 이야기를 했거든요. 들어가서 기도했다고 근데 아무도 안 믿는 거예요. That we, we were able to worship and pray loudly. 그래서 우리가 소리를 내서 이렇게 예배하고 그 북한 사람들 앞에서 예배하고 기도했다는 것에 대해서 사람들이 이제 잘못 믿더라고요. And so after that we came back up 끝나고 here. 나서 다시 올라와서 By the way, it was an amazing worship time. One of the best worship. 제가 경험했던 가장 좋은 예배였어요. Uh, right here, this side is the North Korean side. This is the South Korean side. 그래서 저쪽은 북한, 이쪽은 남한 쪽인데 And uh, what I did was I went back and forth, South Korea, North Korea, 제가 남한과 South 북한을 Korea, 왔다 North 갔다, Korea, 왔다 갔다 uh, 38 times. 38번을. So I went to North Korea 39 times. 그래서 북한은 39번을 간 거죠. Um, and we were praying that 38th parallel would be the greatest peace park in the world. 네, 38선이 나중에는 가장 큰 평화 공원이 될 것에 대해서 제가 기도했죠. 그리고 그 평화 공원에 나중에 사람들이 갔을 때 그 왕의 평화의 왕을 사람들이 알게 될 거라고 기도했죠. And what's very interesting as we were leaving 재밌는 것은 저희가 떠나면서 he asked me, "Would you come to this room?" 그래서 이 방으로 와 줄 수 있냐라고 이제 이분이 저기 물어보는 거예요. And he explained this is where we bring all the uh, foreign diplomats. 그 다른 이제 다른 나라의 대사들을 우리가 모시는 곳이라고. And he asked us to write something. 그래서 거기에서 뭔가를 써달라라고 이제 부탁을 했어요. And so uh, this. As I was writing, 제가 쓰면서 I prayed, Lord, 제가 기도했죠. 하나님 뭘, 뭘 쓸까요? And I felt the Lord said, make a declaration. 네, 너가 여기 안에서 선포를 해라. Of uh, John chapter 17. 요한복음 17장을. I don't know if you know that is the last prayer of Jesus before 예수님이, he ascended. 예, 이제 돌아가시기 전 마지막 기도였습니다. Uh, says, Father, the time has come. 아버지 때가 왔습니다. for the Son of God to be glorified. 그래서 아들이 영광을 입을 때가 왔습니다. So that the Son of God, Son of God can glorify the Father. 이제는 그 아들이 하나님 아버지께 영광을 돌릴 수 있도록. It goes on to say, may they be brought to complete unity. 그리고 이제는 저를 따르는 사람들이 완전한 연합 가운데 들어올 수 있도록. So that so that they would let the world know. 세상 사람들이 이제 알수 있도록. That you have sent me. 하나님이 저를 보내셨던 것을 알 수 있도록 그리고 저를 사랑하셨던 것을 그들을 사랑하신 것처럼. 그래서 다른 단어들을 사용해 가면서 제가 그 요한복음 17장을 적었죠. 때가 왔습니다. South Korea, North Korea, diaspora Korea. 그리고 남한과 북한과 모든 교포들이 이제 모일 때가 됐습니다. And all lovers of Korea. 그리고 한국을 사랑하는 모든 사람들까지. That includes non-Koreans. 예, 그래서 All lovers of Korea. 한, 한국을 사랑한 사람들은 한국계가 아닌 사람들까지도 to unite and truly be a blessing to all the nations of the world. 이제는 연합을 이루어서 모든 다른 나라 가운데 축복이 될 때가 왔습니다. I pray for the day when we will laugh, love, live and lead the nations. 그래서 우리가 함께 살고 웃고 그리고 우리가 함께 사랑하고 사랑하는 것에 대해서 그리고 열방을 인도하고 and lead the nations. To the truth, light and life. 예, 그래서 진리 가운데로 빛 가운데로 생명 가운데로. Everlasting. 예, 영원한 그 가운데로 인도할 때가 왔습니다. 그래서 북한은 정말 아름 사랑스러운 곳입니다. 그리고 많이 적었어요. And then um, Peter, yeah, you know him, right? Some of you 예, know him. 피터 행 아시는 분들 있죠? He began to translate that into Korean. 그것을 한국어로 이제 막 번역을 해줬어요. And uh, he came to me, asked me. He was looking at the translation. He goes, "Oh, this is so good. Can I copy this?" 번역을 보면서 어, 너무 좋은데 제가 이거를 적어도 될까요?라고 이제 And 얘기했어요. so he's copying what he's oh right. There. 예, 그래서 이제 보면서 그거를 이제 따라 적었습니다. Now, what do you think? Do you think he will rise up as a leader for God? 정말 하나님을 위한 리더가 될 거라고 믿으세요? What is it? Okay, 기도합시다. his um, I forgot his name. I, I have it in my journal, but um, 예, 그래서 제 저널에는 적었는데 이름을 지금 he's a 잊어버렸어요. 27-year-old single man. 예, 근데 27살 된 이제 싱글입니다. And after that, now doesn't this look like one new Korea? 이게 통일된 한국 밖으로 보이지 않습니까? He didn't smile. 한 번도 예, 한 번도 그 전에 웃지 않았는데. But she, she went to him. she 아저씨 너무 무서워요. So, 아저씨 you're so scary. 이거 why am I scary? So, 어, 내가 왜 무서운데요? 왜 한 번도 안 웃으세요? Why don't you smile? Then he smiled. 그리고 나서 웃었어요. After that, he, he smiled like I mean. You, throughout the whole, whole day. 그리고 이제 여행 내내 계속 웃었어요. It, it's, it's something about this young lady that could touch the heart. 이 젊은 이, 이 젊은 여성들이 이 북한을 움직일 수 있는 감동시킬 수 있는 뭔가가 있어요. This was not a, just a manufactured smile or laughter. 이것은 어떤 그냥 꾸며낸 미소나 웃음이 아니었어요. Spirit of God touching their hearts. 하나님의 영이 이들을 만졌던 거죠. 우리 같이 이제 사진 찍은 거. So picture we all took all together. 너무 이쁘지 않아요? This look like one Korea, doesn't it? 예, 통일된 한국이 보이지 않아요? Doesn't she look so happy? 너무 행복해 보이지 않아요? she already went back. 예, 돌아갔습니다. 이 자매님이. 어. Um, after this, we have to leave. 그러고 나서 저희가 떠났어야 됐어요. But I want to show a little bit. 이거 저기 can you put this? 네, 저희 제가 동영상 하나를 보여드리고 싶은데. As we're leaving on the bus with the soldiers, 떠나면서 군인들과 함께 we're singing this song. 이 노래를 불렀어요. The translation. There's a bittersweet moment. So she went to the front seat now. 이제는 앞자리까지 왔어요. it's until farewell until we meet again. to stop this video at this place, but uh, in in the end, 근데 마지막에요. there's a tears in his eyes, 예, 막 눈에 눈물이 맺혔어요. And you could see, I felt that we are already one. 아, 우리가 이미 하나구나라는 것을 제가 느꼈죠. I felt the Lord say, "This nation is already one nation." 근데 그때 말씀하신 것 같아요. 이미 한 나라다. We just need people like Philip to go in and proclaim it. 네, 필립 같은 사람이 들어가서 선포하는 proclaim 것만이 남았다. Proclaim that this is God's nation. 이게 하나님의 나라라는 것을 선포하는 것만. So the angels will come. 그래서 예배할 때 하나님의 천사들이 임하고 또한 하, 그 나, 하늘 나라가 임하고. Oh, sorry. Oh, you can stop over there. But anyway, um, if you, if you look at the very end, there's a tears in, in his eye. He didn't know what, what to do. 그래서 마지막에는 예, 그 눈물이 맺히는 것을 볼 수 있는데 자기도 어떻게 자기의 감정을 주체할 수 없는 거예요. And as he was leaving, he was just standing outside the bus. 예, 그리고 예, 우리가 떠날 때 이제 버스 밖에 서 있으면서 계속 손을 흔들어요. And ever since that, they've been praying for him and other soldiers. 예, 그리고 계속 이제 그 사람을 위해서 다른 군인들을 위해서 계속 기도했습니다. Uh, can we take a couple minutes to pray for uh, special? I feel like here we have um, South Koreans. 그래서 여기엔 이제 저희 남한에서 온 사람들이 있고 Raise your hand. 예, 손 들어 주세요. And there are people from diaspora Korea. 그다음에 이제 Raise your hand. 교포들이 있고요. Yeah. And there are lovers of Korea. 네, Raise 한국을 your hand. 사랑하는 사람들이 있어요. Lovers of Koreans. 한국 Lovers of 한국 Korea. 사람들을 사랑하는 사람. Those who doesn't have the Korean blood in you. 예, 한국계는 아니지만 And anybody from North Korea. 북한에서 오신 분 있어요? grandfather's side. I feel like here is a, this, this, this Korea, 여기에 South Korea, North Korea, diaspora Korea and lovers of Korea. 예, 남한과 북한과 그리고 또한 이제 교민 교포들과 한국을 사랑하는 사람들이 so let's, 있는 것 같아요. Um, just pray for North Korea and South Korea that God this is the time to unite this nation. 그래서 남한과 북한을 위해서 기도하면서 하나님 And 이제는 as you look at 통일할 these 때가 soldiers, 왔습니다. let's pray. God, 그래서 군인들을 one more time, 보시면서 go into their lives 하나님 그들 삶 Reveal 가운데 yourself. 들어가셔서 주님을 드러내 주십시오. And especially, I'd like to ask you to pray for this. 그리고 특별히 이 부분에 대해서 기도하셨으면 좋겠어요. I have a burden in my heart that I feel like God's going to answer this prayer. <laughs> 근데 제 마음에 어떤 한그 부담감이 있는데 이 기도를 꼭 하나님 응답하실 것 같아요. Lord, touch 김종은. 하나님 김종은을 주님께서 만져주세요. Right now, touch 지금, him now. 지금 당장 만져주세요. Put Bible, Word of God, in his hands. 그의 손 안에 하나님의 말씀 성경책을 넣으세요. So that he could read the Word of the Lord. 하나님의 말씀을 읽을 수 있도록. So that he would be like King Josiah. 요시아 왕처럼 될 수 있도록. There will be a great reformation. 정말 큰 개혁이 일어날 수 있도록 그 북한 안에. So can we lift up our hands just next couple minutes, pray this prayer, and other things as the Holy Spirit leads. Let's pray this out.